Pa šta, pa pošaljte to, to vam To ćemo Šta da kažem? Poslije sam ništa gledati. Alla som inte? Det är samma Вечер, Слава. Oh, pardon. samostalne kaptola, nezivanje Ivan kulturno kulturnu baštinu zadužio i kao osobiti njegovatelj glagoljice i staroslavenske službe Božje. Kako ide? Dobro.